نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد يقول المؤلف رحمه الله كتاب الجنائز ترك الدواء أفضل والسنة استعداد للموت وإكثار من ذكره وعيادة مسلم غير مبتدع وتذكيره التوبة والوصية فإذا نزل به السنة التعاهد بل لحلقه بماء أو شراب وتنزية شفتيه وتلقنه لا إله إلا الله مرة ولا يزال عن صلاته إلا أن يتكلم فيعاد برفقه وقراءة الفاتحة وياسين عنده وتوجيهه إلى القبلة ويدعم كان كتاب الجنائز كتاب الجنائز كتاب جنائز والجنائز جمع جنازة الجنائز جمع جنازة الجنائز جمع جنازة وهي اسم للميت وهو اسم للميت وهو اسم للميت أو السرير الذي عليه الميت أو السرير الذي عليه الميت أو السرير الذي عليه الميت الجنائز ni jamu ya janaza na sema janaza ni jina kwa ajili ya maiti jina la maiti yule aliyofariki kusema janaza ni jina la yule aliyofariki au au sarir alladhi alayhi almayyit au ni jina la kile kitanda ambacho anakuwa juu yake maiti janaza ni jina la maiti au jina la kitanda ambacho juu yake anakuwa maiti wakila وقيل الجنازة بالفتح تطلق على الميت وقيل الجنازة بالفتح تطلق على الميت وقيل الجنازة بالفتح تطلق على الميت وبالكسر على النعش idha kana alayhi almayyit wa bil kasri ala an-nash idha kana alayhi almayyit wa bil kasri ala an-nash idha kana alayhi almayyit na imesema kwa maneno aljanaza kwa jimu kupata fataha linatumika kwa maiti yani kusema aljanaza kwa jim kuipa fataha bas wakati huo itakuwa na maana ya maiti wa na jim kupata uh, kasra kwa kusema aljinaza aljinaza itakuwa wakati unatumika ala nashi idha kana alayhi almayit itakuwa inatumika kwa kitanda ambacho wakati ule ambao anakuwepo juu yake maiti yani wakati ule ambao yule maiti anakuwa juu yake inaitwa al-jinad yakulu al-muallif rahimahullah tarku dawai afdal na kuacha kujitibu ni bora tarku dawai afdal na kuacha kujitibu ni bora kuacha kujitibu yani mtu umeumwa ukaji kujitibu hilo ni bora uktub ad mubah ad-dawa'u mubahun الدواء مباح لكن عندنا تركه أفضل لكن indana تركه afdal لكن indana tarkuhu afdal kujitibu kutumia dawa ni jambo ambalo ni mubah lakini kwa sisi kuacha kutumia dawa ni bora lakini indana tarkuhu afdal lakini kwa sisi kuacha kutumia dawa ni bora limadha li'annahu aqrabu ila at-tawakkuli li'annahu aqrabu ila at-tawakkul kwa sababu kuacha kutumia dawa kunakuwa karibu zaidi na tawakkul kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala لانه اقرب الى التوكل kwa sababu kuacha kutumia dawa kunakuwa karibu zaidi na kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala leo tuta tutataja riwaya nyingine katika madhhabu kuhusiana na haya masala اختار القاضي أبو يعلى اختار القاضي أبو يعلى اختار القاضي أبو يعلى وابن عقيل وابن عقيل وابن عقيل وابن الجوزي وابن الجوزي وابن الجوزي اختار القاضي أبو يعلى وابن أقيل وابن الجوزي أن فعل الدواء أفضل من تركه أن فعل الدواء أفضل من تركه أن فعل الدواء أفضل من تركه قال ابن بدران قال ابن بدران قال ابن بدران وهو المختار وهو المختار وهو المختار روايه في المذهب بنسمع ااا امبالو ده القاضي ابو يعلى كذلك ابن عقيل Hanbali كذلك ابن الجوزي هي riwaya inasema ان tala dawa afdal min tarki حقيقه kutumia dawa ni bora kuliko kuacha hii riwaya pia inasema kutumia dawa ni bora kuliko kuacha Ibn Badlan akasema wa huwa al-mukhtar na hii riwaya ndiyo yenye kuchaguliwa hii riwaya pili ya kutumia dawa ndiyo yenye kuchaguliwa ليش للاحاديث التي تدل على ذلك للاحاديث التي تدل على ذلك kwa ajili ya hadithi ambazo zinazojulisha juu ya kutumia dawa zile hadithi التي تدل على ذلك sababu ya hadithi ambazo zinajulisha juu ya kutumia dawa lakini mashuhuri katika madhhabu kwamba kuacha dawa ni bora kuacha kujitibu ni bora lakini kuna riwaya nyingine ambayo baadhi ya maulama wakubwa wa madhhab wakasema kwamba uh, bali kutumia dawa ni bora kuliko kuacha ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك وسنة استعداد للميت للموت وسنة استعداد للموت na ni sunna kujiandaa kwa ajili ya kifo wa sunna istidadun lilmauti na ni sunna kujiandaa kwa ajili ya kifo yani wewe unapokuwa hai ni sunna uanze kujiandaa kwa ajili ya kufa kwa sababu wewe hautokaa milele kwenye hii dunia kwa lazima ujiandae ngo hukumu yake ni sunna vipi mtu sajiandaa kwa umauti wadhalika bitawbati walkhuruj min almadhalim wadhalika bitawbati walkhuruj min almadhalim huko kujiandaa ni kwa kutubia wadhalika bitawba ni kwa mtu kufanya toba kwa yale madhambi yake ambayo anayafanya katika hii dunia walkhuruji min almadhalim na kujitoa kwenye mambo ya dhulma walkhuruji min almadhalim na kujitoa kwenye mambo ya dhulma kwa hiyo kujiandaa na umauti ni wewe kufanya toba kwa yale madhambi unayofanya lakini vile vile kurudisha vile vitu ambavyo umewadhulumu watu wa iktaru min dhikrihi na kukithirisha kukumbuka huo mauti wa ikthar min dhikrihi na kukithirisha kukumbuka huo mauti kukithirisha kukumbuka mauti wewe fanya unaofanya lakini usije ukajitahamu kithirisha kukumbuka mauti uzuri wa kukumbuka umauti tena ni nini uzuri wake ni kuwa annahu fi dhalika hasan lahu ala al-amali salih annahu fi dhalika hasan lahu ala al-amali salih annahu fi dhalika hasan lahu ala al-amali salih وأنه في ذلك حثا له على العمل الصالح وابتعادا له عن المعاصي وابتعادا له عن المعاصي ابتعادا له عن المعاصي أو ابعادا له عن المعاصي وابعادا له عن المعاصي kwa sababu لتا litampa msukumo wa kufanya matendo mazuri atakapokuwa anakithirisha kukumbuka umauti hili la kukumbuka umauti litamfanya kufanya matendo mazuri litamuhimiza kufanya matendo mazuri wa ibaadan 'anil ma'asi na litamfanya kukaa mbali na maasi wa ibaadan 'anil ma'asi na litamfaka mbali na maasi kwa sababu mtu anayejua kwamba yeye atakufa na muumini muislamu hili likawa ndani ya moyo wake akawa analikumbuka kila wakati hakuna mashaka hilo litampa msukumo wa kufanya matendo mazuri lakini vile vile litamfanya yeye kukaa mbali na maasi wa iadatu muslimin غير مبتدع اي وسنه عياده مسلم غير مبتدع مسلم atakapokuwa anaumwa ni sunna kumtembelea kama sio mtu wa bidaa wa ayadatu muslimin na kumtembelea muislamu ghairi mubtadi'in ambaye sio mubtadi' kumtembelea muislamu ni sunna lakini huyo muislamu mwenyewe asiwe mubtadi asiwe mtu wa bid'a fayajibu hajruhu fayajibu hajru huyo mubtadi ni wajibu kumhadi fayajibu hajruhu huyo mubtadi ni wajibu kumhama mtu wa bid'a inabidi ahabu ahabu asikilizwe wala anapoumwa hatembelewi bimbaji au hata kuozesha zoezesho mtu abidati mzuri si mzuri hata kidogo kwa anapoumwa ni wajibu kumhama haifai muislamu kumtembelea mtu bila pale atakapokuwa anaumwa قال لها الجاوي قال لها الجاوي في الاثناء قال لها الجاوي في الاثناء قال الحجاوي في الاثناء ومثله من جهر بالمعصيه ومثله من جهر بالمعصيه ومثله من جهر بالمعصيه na mfano wa mtu wa bid'a ni yule mwenye kudhihirisha baadhi na mfano wa mtu wa bid'a yani ambaye ni wajibu kumuhama vile vile ni yule ambaye anayedhihirisha maasi yani maasi akawa anafanya wazi wazi pombe anakunywa wazi wazi huyo inabidi kumuhama kwa sababu yale maasi anayadhihirisha sasa huyu muislamu anapokuwa anaumwa ambaye si mubtadi ni wakati gani ambao atatembelewa min awwal maradhihi bukratan wa wakati wa kutembelewa min awwal maradhihi bukratan wa ashiya min awwal maradhihi bukratan wa ashiya min awwal maradhihi bukratan wa ashiya وفي رمضان ليلا وفي رمضان ليلا wakati kutembelewa min awwal maradhihi ni toka mwanzo wa maradhi yake min awwal maradhihi toka mwanzo wa maradhi yake bukratan wa ashiya asubuhi na jioni bukratan wa ashiya asubuhi na jioni wa fi ramadhana laylan na ramadhani usiku wa fi ramadhan laila na ramadan usiku yani siku za kawaida mtu atamtembelea mgonjwa asubuhi na jioni na mwezi wa ramadhani atatembelewa usiku hakadha qala dhimmi walikusema kadhalika qala almuallif wa tadhkiruhu at-taubata walwasiya na vile vile sunna kumkumbusha kutubia na wasia watadhkiruhu taubata wal na ni sunna kumkumbusha huyo mgonjwa huyo toba na wasia wewe unapokuwa unamtembelea mgonjwa katika vitu ambavyo ah, ni sunna wewe kumkumbusha yule mgonjwa ni toba kumkumbusha kufanya toba lakini vile vile kumkumbusha wasia wasia mlango wake utakuja faida nuzila bihi sunna taahud bali halqihi hii nusra imekuja faida nuzila baadhi ya nusra imekuja faida nazala bihi faida nuzila bihi sunna taahud bali halqihi bima'i au sharabi atakapoteremkiwa na malakul mauti faidha nuzila bihi atakapoteremkiwa na malakul mauti sunna taahudu bal halqihi ni sunna kufanya umuhimu kulowesha koo yake faidha nuzila bihi atakapoteremkiwa eh, na malakul mauti sunna taahud bal halqihi ni sunna kufanya umuhimu kulowesha koo yake bima'in au sharabi kwa maji au kinywaji bima'in au sharabi kwa maji au kinywaji kama ilivyokuwa juice au maziwa naona sasa hivi katika hali ngumu na kuna zile alama za kuondoka kwenye hii dunia ni sunna wewe ufanye umuhimu kulowesha koo yake kwa maji au kinywaji wa tanzia shafataihi na vile vile ni sunna kulowesha midomo yake wa tanzia shafataihi na ni sunna kulowesha midomo yake ni sunna kulowesha midomo yake unalowesha vipi unachukua kitambaa ambacho utakuwa ume umekilowesha maji hicho kitambaa na kupitisha katika ile midomo yake ili kikauke kwa kufanya hivi ni sunna وتلقينه لا إله إلا الله na kumlakinisha la ilaha illa Allah wa talqinuhu la ilaha illa Allah na kumlakinisha la ilaha illa Allah marratan mara moja wa talqinuhu la ilaha illa Allah marratan na kumlakinisha la ilaha illa Allah mara moja kumlakinisha yani wewe ambao umemtembelea na umeona yuko katika hali kama hiyo utakuwa unasema la ilaha illa Allah kwa sauti ambayo tukaikuwa naisikia lakini si kwa fujo utakuwa unasema la ilaha illa Allah sema hivyo mara anaambiwa la ilaha illa Allah wala haajui kweli tema bali wewe uliko pale utakuwa unasema la ilaha illa Allah wala yuzadu ala thalatha wala haizidishi mara tatu wala yuzadu ala thalatha wala haizidishi mara tatu illa an yatakallama isipokuwa akizungumza yani wamesema la ilaha illa mara moja akitamka خلاص wewe usiendelee tamka rudia mara ya pili asipotamka rudia mara ya tatu ukishafika mara ya tatu خلاص nyamaza wala yuzadu ala thalathi na isizidishu mara tatu illa an yatakallama fayuadu birifqin isipokuwa kama tazungumza yani mfano umesema la ilaha illa Allah yeye akasema la ilaha illa Allah akishasema wewe usiendelee au umerudia mara tatu hata kama kizungumze yeye akizungumza sasa jambo lingine fayuadh huyu alio kuwa namlakimisha atarudia tena kwa upole fayuadu birizki atarudia hayo maneno kwa upole yani ameshamlakimisha la ilaha illa Allah kisha yule mgonjwa akaja kutamka maneno mengine basi ni sunna yeye kurudia yale maneno kwa upole اذا اذا قاله المريض تركه المتلقي ikiwa atazungumza basi yule anayefanya talqini ataacha wa illa yakul wa aada alayhi thalath marrat na kama hajatema atarudia mara tatu fa illa yakulha ba'da thalath taraka talqina na kama itakuwa hajatema baada ya mara tatu ataacha kumlakinisha illa an yatakallama fayuadu birifqini isipokuwa atakapoongea atarudia kusema hayo maneno kwa upole sawa'an kana lahu la ilaha illa Allah au lam yakulha sawa sawa amesema la ilaha illa Allah au hajasema utarudia tena ikiwa atazungumza mambo mengine anasema wa qira'atul fatihati na سورة الفاتحة يعني fatiha Yaani ni sunna kwa huyo aliyomtembelea mgonjwa kusoma sura al-Fatiha. Wa qira'at لماذا لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انها رقيه رقيه لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر انها رقيه وصوم صلى الله عليه وسلم ما يلزمكم سوره الفاتحه رقيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنها رقية so mtume sallallahu alayhi wasallam ameeleza kuwa suratul fatiha ni ruqya wa yasin indahu na vile vile kusoma suratu yasini mbele yake wa yasin indahu na kusoma suratu yasini mbele yake yani mbele ya yule mgonjwa kwa ni sunna kusoma sura al-Fatiha na kusoma sura Yasini ipokuwa hadithi ambayo imekuja katika nukta ya kusoma uh, sura Yasin ni dhaifu lakini anasema kwamba ni sunna kumsomea hata Sheikh al-Islam yeye anasema hivyo kwa ni sunna uh, kumsomea yule mgonjwa ambaye anayekaribia kuondoka katika dunia kumsomea sura Yasin wataujihuhu ila al-qibla na kumwelekeza upande wa kibla wataujihuhu ila al-qibla na kumwelekeza upande wa kibla yani wakati anakaribia uh, kukata roho ni sunna kumwelekeza upande wa kibla kana nabii sallallahu alaihi wasallam qala uh, an baitil haram qiblatukum ahya'an wa amwata anna nabii sallallahu alaihi wasallam qala an baiti al-haram qiblatukum ahya'an wa amwatan so mtume amesema kuhusiana na baiti al-haram yani kuhusiana na msikiti ule wa maka huwa ni kibla chenu mkiwa hai na mkiwa mmekufa kwa hiyo ni sunna ah, mgonjwa ambaye anayekaribia kuondoka katika dunia kumwelekeza upande wa kibla naam kuna swali ehe كيف كيف من المفردات النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا يعني الاشكال الان انت اذا دخلت في الفصل اترك الفتاوى اترك ما قاله العلماء الاخرون انت ركز بما يقال في الكتاب نعم نعم تصوم سورة الفاتحة تصوم سورة ياسين نعم ها wao wanasema kuna hali ambazo wanazoonyesha sizo kwa za kawaida hata muonekano wa macho hauwe katika hali ya kawaida kadhalika na viungo vyake haviwi katika hali ya kawaida ambazo wenyewe watu ambao wanakaa na wagonjwa hata wale wauguzi na mfano wake watakuwa wanafahamu zaidi hizo alama kuna wengine ambao kama waislamu wanakuwa wanatamka wazi juu ya uchungu na maumivu ya mauti naam japokuwa tumesema ile kauli nyingine ndio bora zaidi naam na tukasema tukataja riwaya nyingine kwamba kutumia dawa ni bora zaidi na hiyo ndio tukasema muktari kama alivyosema uh, ibn bajraj naam kumwambia sema la ilaha illallah naam kwa kwenye hadithi ndio mtume wallahu alam kuna baadhi ya vitabu wamesema kwamba tawa atasema kul na, na tawa asemi kul lakini kama tamwambia kul yani sio katika hali ya kumwamrisha yani katika hali ya upole kutokana na hali ambayo <clears throat> yule yuko nayo na soma قال رحمه الله وإذا مات تغميض عينيه وشد لحوه وتليين مفاصله وقلع ثيابه وستره بثوب ووضع, ووضع حديدا أو نحوها على بطنه وجعله على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه وإسراع تجهيزه ويجب في نحو تفريق وصيته وقضاء ليله نعم ثم قال بعد ذلك وإذا مات sasa tumeshatoka kwenye hukumu za mgonjwa sasa hivi mtu ameshafariki anasema wa idha mata na atakapokufa atakapofariki takmidu ainihi ay eh, sunna takmidu ainihi ni sunna kufunika macho yake sunna takmidu ainihi ni sunna kufunika macho yake macho ya yule aliyofariki لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عيني أبي سلمة لما مات صوم مtume صلى الله عليه وسلم alifunika macho ya Abu Salama alipofariki washaddu lahyaihi na kufunga uh, ile mifupa inayoota ndevu lahini kwa hiyo anapokuwa anafariki unachukua kamba sawa sawa kutokana na kitambaa au kitu kingine alafu unafunga kuelekea kichwani wanafunga hili eneo yani tusema alahyan ni zile eh, alazman alladhani eh, tambutu alayhima alayhi yani ile mifupa miwili ambayo juu yake kunaota ndefu kwa hiyo ukichukua kamba utafunga kuelekea huku kichwani kwa nini lialla yakuna famuhu maftuhan lialla yakuna famuhu maftuhan lialla yakuna famuhu maftuhan ili mdomo wake usiwe wazi lialla yakuna famuhu maftuha ili mdomo wake usiwe wazi watalyinu mafasilihi na kulainisha viungo vyake yashaddu lahayhi sunna kadhalika wataliyinu mafasilihi na kulainisha viungo vyake ay wa sunna talyin mafasilihi na ni sunna kulainisha viungo vyake limadha liyashghula a'dha'uhu 'inda taksirihi liyashghula a'dha'uhu 'inda taksirihi liyashghula a'dha'uhu 'inda taktili ili viwe laini viungo vyake wakati wa kumuosha liyashghula a'dha'uhu inda taksiri ili viwe laini viungo vyake wakati wa kumosha unachokifanya ni nini unachukua dhiraa na kuileta kwenye ardhi ni katika hali ya upole hivi kadhalika vidole hivi unavileta kwenye kasi hivi na kuvirudisha mapaja utakuwa unayaleta kwenye tumbo na kurudisha kadhalika mul utakuwa unaleta kwenye mapaja haka ili kusudi vile viungo viwe viwe laini visiye kama wakati wa kumuosha wakhalu thiyabihi na kumvua zile nguo zake alizokufa nazo wa khal'u thiyabihi na kumvua nguo zake wa khal'u thiyabihi na kumvua nguo zake zile nguo ambazo alikuwa amevaa kufa nazo wakati atakapokuwa amekufa ni sunna kumvua لئلا يسرع الفساد لي لئلا يسرع الفساد اليه lialla yasra alfasadu ilayhi ili ataharibike mapema kwa sababu zile nguo alizokufa nazo kama zitazidi kuwepo katika mwili wake zinaweza zikaganda ngozi yake ikawa sababu ya kuharibika kwa hiyo atakapokuwa atakapokuwa amekufa basi ni sunna uh, kumvua zile nguo zake wasatruhu bithawbin na kumstiri kwa nguo nyingine yani kuchukua nguo nyingine na kumfunika wasatruhu binaubi na kumstiri kwa nguo nyingine kwa maana wa sunna satruhu bithawbi na ni sunna kumstiri kwa nguo nyingine wa wadhu hadidatin au nahwiha ala batnihi na kuweka chuma wa wadu hadida na kuweka chuma au nahawiha au mfano wake ala batnihi kwenye tumbo lake wa wadu hadida na kuweka chuma au nahawiha au mfano wake ala batnihi kwenye tumbo lake chuma yani sio naenda kuchukua chuma kubwa hapana yani chuma kadiri uh, ya haja kiasi ambacho ile tumbo kiweza kia lile tumbo lake itakuwa sababu lile tumbo kuto kuto kuvimba au mfano wake aliposema au nawi au mfano wa chuma min shay'in thaqil min shay'in thaqil kitu kizito kitu kizito ambacho utachukua wewe katika lile tumbo lake ili lile tumbo lisivimbe لئلا ينتفخ البطن لئلا ينتفخ البطن ili lisivimbe tumbo kwa hiyo utakuwa umeweka kitu kwenye lile tumbo ili lile tumbo lisivimbe wajaluhu ala sariri ghusli na kumweka kwenye kitanda cha kumuoshea ameshafariki ni sunna kumweka kwenye kitanda cha kumuoshea wajaluhu ala sariri ghuslihi na katika baadhi ya nusakh imekuja ala sariri ghasli na ni sunna kumweka kwenye kile kitanda cha kumuoshea mutawajjihan munhajiran nahwa rijlaihi hali ya kuwa hali ya kumwelekeza upande wa kibla mutawajihan ila kibla katika hali ya kumwelekeza upande wa kibla yani tayari umeshamweka kwenye kile kitanda cha kumoshea basi unamwelekeza upande wa kibla unamwekaje munhadiran nahwa rijlaihi upande wa kichwa uwe juu upande wa miguu uwe chini munhadiran nahwa rijlaihi na kushusha ule upande wa miguu yake kushusha yani kwenye kichwa kuwe juu kwenye miguu kuwe chini maana haya maneno yani bi an yakuna ra'suhu a'la min rijlaihi an yakuna ra'suhu ala min rijlaihi kwa kuwa kichwa chake juu kuliko miguu yake huo ndio uwekaji ambao inabidi maiti awekwe pale kwenye kitanda cha kuoshewa lakini uh, hukumu ya hilo ni wa israu tajhizi na kufanya haraka kumuandaa wa israu tajhizihi na kufanya haraka kumuandaa israu tajhizi kufanya haraka kumwandaa kufanya haraka kumwandaa katika kitu gani fi tafsiri fi tafsirihi fi tafsirihi wa takfirihi والصلاة عليه ودفنه في تكفيره وتكفيره والصلاة عليه ودفنه في تكفيره وتكفيره والصلاة عليه ودفنه لا ni sunna kufanya haraka kumwandaa katika kumuosha na kumvalisha sada na kumswalia na kumvika sunna hivi fanywa haraka thumma qala al-muallif ثم قال المؤلف رحمه الله ويجب في wa qada'i وصيته na ni ننواجه wajib kufanya haraka kufarikisha wasia wake yani vipi mtu wakati uh, yuko hai alitoa wasia kwamba mimi uh, nitakapokufa basi chukueni kitu kadha mpeni fulani lakini kwa sharti ule wasia usizidi theluthi ya mali yake sunna iwe moja ya tano ya mali yake humus hiyo ndio sunna yani kama mtu anataka kutoa wasia nani sunna katika vitu ambavyo wewe utaendelea kupata sababu baada ya kuondoka ni wewe kutoa wasia kwamba mimi nikifa basi kitu fulani kichukuliwe apewe fulani hii tofauti na wakfu wakfu ni wewe unatoa kitu chako kama ilivyokuwa nyumba mfano au uwanja kwa ajili ya manufaa ya watu fulani wao wanatoa kiwanja kwa ajili ya kujenga madrasa kwa ule uwanja wao unaofanya kuwa ni wako maana yake ni nini kwamba ule uwanja hautouzwa hautofanywa nini na hakamu kifa bado endelea kuwa katika matumizi yale yale ambayo umekusudia watu hapa tunazungumzia wa so sababu tayari ishaanza kufanya kazi wewe ukiwa hai hapa tunazungumzia wasia kwa hiyo muallif rahimahullah anasema ni wajibu kufanya haraka kufarakanisha ule wasia wake yani kwenye ile mali yake itolewe ile ambayo yeye ameutia apewe fulani inabidi ifanyiwe haraka kuondolewa hiyo mali ambayo inahusiana na wasia hivi ni katika vitu ambavyo waislamu wengi wamezafirika nayo sema wasia wakfu ni wachache ambao wanaikuja kukumbuka na kufanya vitu namna kama hivi lakini fadhila zake hakika mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni kubwa kwa sababu wewe unakuwa unatoa mali zako katika njia za heri na vile vile wakabada hivi na ni wajibu kufanya haraka kulipa deni lake na ni wajibu kufanya haraka kulipa deni lake kama ana deni sasa maneno haya muallif yanaonyesha kwamba swala hili la kufarakanisha wasia kutoa wasia katika mali kwa hali ya uharaka hilo ni wajibu واكتب امامه والمذهب والمذهب تفريق الوصيه واجب والمذهب تفريق الوصيه واجب والاسراع فيها سنه والاسراع فيها سنة والإسراء فيها سنة أما قضاء الدين أما قضاء الدين وإسراء قضائه واجب أما قضاء الدين وإسراء قضائه واجب hapo kuna maneno ambayo muallif kayaleta lakini yako kinyume na madhhab madhhab yanasema tafriku alwasiya wali kweli kutoa ile mali ya wasia ili ni jambo la wajibu wal isra'u fiha sunna na kufanya haraka ni sunna kufanya haraka yani wenyewe wanasema e, kabla hajazikwa kabla hajazikwa yani mkufa mshafu nyumba kabla hajaenda kuzikwa ule wasia utolewe kwa hiyo kule kutolea wasia hili ni jambo la wajibu fela hata kama likuchelewesha lakini lazima ule wasia ule wasia utolewe ama kufanya haraka hilo ni ama ude ama kulipa deni wala isra'u wa isra'u qada'i wajibu na kufanya haraka kulilipa hilo deni hiyo ni wajibu yani sisi kwenye kudaiwa ni vitu vya kawaida but binadamu kudaiwa kuku yani kutokana maisha tunayoishi kwa hiyo mtu anapokufa hali ya kuwa na deni basi uh, ni wajibu kufanya haraka kulipa lile deni lake sisi mtu anapokuwa anafariki kuhusiana mali yake lazima mambo matano yafanyike katika ile mali jambo la kwanza kabisa ni muhdatu tutajihidi maandalizi yake yule maiti yaani zile gharama kama za sada kuchimba kaburi na mfano wake hivi vitu vinatolewa katika mali ya maiti sisi kwetu kutumezoea mambo ya sasa na mfano wake watu kuchangaza saba basa ah, bitarika albirr taqwa na hakuna ubaya katika njia ya ah, wema na takwa lakini asili ni hivi vitu kuchukuliwa katika mali yake mwenyewe mtu baada ya hapo litafreku wasia kama alikuwa amehusia ule wasia aliohusia aliohusia utolewa kwenye mali yake kabla jambo lingine lolote lile wasia ule ambao yeye ameutoa utolewa kwenye ile mali jambo la tatu qada'u ad-dayn al-muta'alliq bil mal kulipa deni linalohusiana na ile mali yenyewe kulipa deni ambalo linahusiana na mali yenyewe yani tujalie mfano alinunua gari lakini lile gari wakati anunua kumaliza kutoa pesa zote kuna kiasi kilibaki kwa kwenye ile gari ile gari ni mali sasa ile pesa inayohusiana ile gari hizo ambazo tunaita kwamba ni deni ambayo linahusiana na mali yenyewe kwa vile vile uh, lile deni ambalo linahusiana mali ndilo ambalo linalofuata baada ya hapo thumma baada dhalika ad almursala al almursala kuna yale madeni ambayo uh, hayahusiani na mali lakini mtu akawa anadaiwa yaani mfano yeye alikuwa na uwezo wa kwenda haji maana sifata yale kifaa akafanya tasahul ikawa hajaenda kabla ya mali ile kugawiwa lazima kuondolewe kiasi kwa ajili ya mtuma mtu kwenda kufanya haji hapa kama mali zote zikiisha na wale warithi wakabaki hamna kitu hakuna tatizo lakini je kwa sababu anadaiwa kaza na umra hivyo hivyo umra mtu alikuwa na uwezo wa kwenda umra umra takriban milioni tano nne ikawa mtu uwezo wa kwenda umra anao yani uwezo wa kwenda umra anao lakini akafanya udhigo kuto kwenda mpaka nakufa alikuwa zile pesa zipo alichowajibikiwa huyo kwenda huko kabla ya kugawiwa inabidi ziondolewe gharama za mtu kwenda kufanya umri halafu sasa hayo yakishafanyika jambo la tano ni taksimu tarka lilwaratha taksimu tarka lilwaratha wakati huo sasa ndiyo watagawiwa warithi zile mali zikazobaki taksimu tarka taksimu tarikati lilwaraka ugawa mali zilizobaki alizoziacha kwa wale warithi naam kwa leo tunasimamia hapa tutaendelea kesho inshallah swali